Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh M. Rizal di Cepu dengan judul Misteri Siluman Kuyang. Kedadian iki tak alami tahun rongewu papat. iku aku isih merantau ing Kalimantan, mergawi ono penambangan batu bara daerah Kalimantan Selatan, sak pinggiring Banjarmasin. Aku kerja wis ono telung tahun, nanging kawit biyen aku kerja ono ing tengah halas, lansap benturu aku ono ing mes. Lagi rong wulan iki aku dipindah awar kerja pak likku. Isih sak pete, turune aku uga melu Pak Lik. Amarga jarak tempat kerja nganti tekan omahe Pak Lik mung sak jam yen numpak kendaraan. Anake Pak Lik siji umur 5 tahun nanging bulik tatik saiki meteng meneh. Saben kerja aku bareng Pak Lik. Nanging iki yen bareng sip. Tapi yen ora bareng ya budal dhewe-dhewe. Jemuah esuk iku sak cedhake omah kontrakane Pak Lik ana kedadian aneh. Lina sing jarak omai satu meter sokok umah kontraanku, bayi sing dikandung ilang. wong kampung sing padha ndeleng lan nyatakake kabar iku. Jebule pancen bener. Kedadian aneh iku dialami Mbak Lina nalika tengah wengi. Mbak Lina ngipi nglairake ditulungi wong wadon tuwa. Nanging nalika Mbak Lina tangi wetenge wis kempes. Jabang bayi jeruk kandungan ilang esuk nalika diperiksake bidan bidane uga ora ngerti jare bidan kasus sing kaya dialami Mbak Lina ora mung pisan pindho nanging bola bali Mbak Lina lan keluargane sedih lan mung nangis wae usaha keluargane Mbak Lina ora mung ing medis wae nanging uga ing wong pinter jarine wong pinter bayi sing dikandung Mbak Lina digawa kuyang yang Ora mung wong pinter wae sing ngomong ngono, nanging wong-wong kampung uga ngira bayi sing dikandung Mbak Lina digawa kuyang banjur dinggo tumbal. Tenane aku ora percaya marang bangsa lembut yen durung ana buktine. Nanging yen dipikir-pikir pancen aneh medis wae uga ora ngerti ilangi jabang bayi sing dikandung Mbak Lina. Padahal umure bayi sing dikandung Mbak Lina wis 8 wulan. Bulik tatik wedi amarga ngerti kedadian niku. Amarga bulik tatik wis meteng 6 Dina minggu esuk bulik tapi nyeluk dukun pijet urut. Uga wong kampung kono sing jenenge Mbah Sari, asli saka Pacitan, Jawa Timur. Ing Kalimantan kene wis ana 15 taun kliwat. Amerga ngetutake bojone mergawe ana ing Kalimantan. Akeh pengalaman sing diceritake Mbah Sari marang bulik termasuk masalah kuyang. Jari ini Mbah Sari biyen tau ngertiku yang nalika Mbah Sari nulungi wong sing lagi nglairake sing wujute kucing nanging sirai manungsa kucing sing wujude kaya ngono iku mlebu ana kamar sing arep dinggo nglairake. Saknalika iku Mbah Sari banjur njupuk sapu sada kanggo ngurak kuyang sing wujude nggegirisi iku. jari Mbah Sari kuyang bisa membo apa wae. Kadang kala bisa membo manuk beluk. uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Bulik tatik banjur diwarai Mbah Sari carane supaya ora diganggu kuyang. Welinge Mbah Sari, yen ana wong wadon ngloroi utawa demek wetenge bulik tatik aja diwelehi. Luweh becik ditinggal wae. Nanging umpama wetenge bulik tatik didemek utawa dilus-lus karo wong wadon sing ora dikenal sing alasane wis pirang ulan kandungane bulik tatik dikongkon Mbah Sari uga bales demek utawa ngelus-lus wetengi wong wadon iku <laughs> bare dipijeti aku Pak Lek Bulik lan Mbah Sari takon asal usule kuyang jawab Mbah Sari kuyang iku salah sawijine ilmu kanggo nglanggengake urip carane iku wong sing duweni ilmu kudu saben ulan golek tumbal bayi sing isih ana ing jero weteng Naliko tengah wengi wong wadon sing duweni ilmu arep marani mangsane banjur rogone wong wadon iku ditinggal ana ing omah banjur sirae melu mabur marani calon korbane kuwi pakliku banjur takon korbane iku sapa wae mbah apa mung bayi utawa wong gedhe Terus tondo-tondone yen kuyang arep teko piye, Mbah? Jawabe Mbah Sari. Sing digoleki kuyang yaiku janin utawa bayi ing jero kandungan nganti bayi sadurunge umur sepasar tondo-tondone yen kuyang arep teko ya iku ing dhuwur genteng bakal ana swara aneh utawa swara-swara bledos welingku kowe kabeh iki kudu waspada cawisana ana ing kamar kene sapu sada nanging sing luwih penting donga karo Gusti Kang Maha Kuwasa Mbah Sari banjur pamitan mulih Thank you. nanging saben bengi bulek tatik wedi lan kuatir terus untung wae Pak Lik jarang sip wengi yen kerja Saulan sakwise kedadian iku rebu awan nalika aku karo Pak Lik kerja bulik ditekani wong wadon tuwa sing kalungan selendang moro lan nawakake kerajinan utawa anyaman sokorotan Kawite bule ora ngira apa nanging nalika wong wadon tuwa iku meksa arep mlebu omah, sadar iling pesen Pak Lik ora oleh nampa tamu sapa wae sing ora dikenal. Jare bule wong wadon iku ngomong, "Mbak, Mbak, ini murah, Mbak. Ini kerajinan bagus dari Kalimantan. Kalau nggak percaya silakan di dalam rumah dilihat saja." Maaf ya, Bu. Saya sudah punya kerajinan seperti ini. Ya udah, kalau udah punya mbak, eh mbaknya udah hamil berapa bulan? Maaf ya bu, saya ada keperluan. Bule banjur mlebu mah, terus nutup lawang. wadon tuwa iku mung mandeng wae. Naliko aku karo Pak Lik mulih kerja, bulek banjur cerita kabeh amarga bulek wedi lan kuwatir banget. Aku karo Pak Lik bengi ku sepakat yen arep melek. Kebeneran kemis isuk padha prai kerja. Suwengi aku karo Pak Lik melek lan ora ana kedadian apa-apa. Uh, uh. Dino kemesawan aku nglembur turu nanging malam jemah kliwon. Wengi iku hawane beda banget. Jam 10 aku wis mapan turu mergo ngantuk. Suara asu lan suara aneh-aneh nambahi gawe merinding awakku. Thank you. giwae turu sak lipan aku krungu swara glodak lan swara kretek-kretek ing dhuwur gendeng Gendenge ora ana sing pecah ing jero ati batinku swara iku mau nyoto utawa ngimpi amarga ora ngerti mripat rasane ngantuk ora bisa turu ora suwe aku krungu bolik jerit-jerit banjur mlayu metu saka kamar. Kamare bulik lan taklik bukaan. Taklik nyekel sapu ngebyoki demit sing mlebu ana kamar. Naliko aku cedhak ing lawang kamare bulik, aku kaget banget. Amarga saka jero kamar ana sirah sing rambuté ruwe-ruwe mabur, metu nganti arep nabrak aku. Nalika iku aku wedi banget. Wujute raine kriput, matane sipit, duwe siung lan gulune nglewer usus lan jeroane manungsa. bisa apa-apa amarga temenggengeng sumlende ana ing tembok ngerti wewujutan gegilan lan gegirisi sirah iku mabur metu lan diuber-uber paklik kanggo sabu sodo bengi iku aku karo paklik melek lan nganti esuk kuatir yen demit iku teko meneh taklik sakwise kedadian iku banjur nyeluk simbah saka Jawa amarga simbah ya klebu wong pinter nganti bulik nglairake simbah terus nunggoni amarga jari simbah siluman iku isih ngudak lan ora gelem nyerah petang wulan sakwise kedadian iku golek lairake lan slamet ora ana apa-apa. Taun 2006 aku mulih ing Cepu amarga ing Cepu ana gawean. Kedadian iki tak alami nalika aku isih kerja ing Kalimantan ing daerah Sungai Dalam sing isih kalebu provinsi Kalimantan Selatan. Cerita saka aku Emrisal ing Cepu bersama tim Cimah.